حدیث پنجاهم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا قاتل احدكم فليجتنب الوجه جناب رسول اکرم صلی الله علیه و سلم میفرمایند هرگاه یکی از شما دعوا کرد از زدن به چهره برادرش دوره بجوید در این حدیث جناب رسول اکرم صلی الله علیه و سلم ما و شما امتانش را و ما و شما مسلمان ها را تأکید میکند که ای مسلمان وقتی با کدام برادری خود دعوا کردی جدال کردی در روی برادرت نزن دوری جوی در روی زدن در چهره برادرت لط نکن این از تعلیم جناب رسول اکرم صلی الله علیه و سلم این حدیث از کتاب صحیح بخاری